сан жынах. Юрбек, юмах пек шубашкарын, шишке журна жұрны эп шишке пулмашкан шухышларым. Юраду лармаш шишкене. Юрбек, юмах пек шубашкарын, Пегизем вая духны жүхне санбала еп тубаймарым. Юрадаван вудла самахне. Юрбек, юмах пек шубашкарын, качизем таша жапна чухне, мандаша тіррейес кураймаран, юрадаван вутла ташине. Юрбек, юмах пек шубашкарын, пигизем юра яна чухне, сан еп юразем юрларм, юрадаван вутла юрине. Юрбек, Юмах пек шубашкарын, шешкізем шешке журна жухне, Эп шешке булмашкын жуашларым. Юрымба эплардым шешкіне.